Maiatzak amairu gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi, jareren asteburua izeneko labur metraiaren aurkezpena. Dispertzioa salatzen duen labur metraia hau presuen egoera latza, baita beren senitartekoena islatzen du aurkezpena ostiralunetan arratsaleko zurtziretan kulturgunean izango da. 2008ko urteko jaietako kartel lehiak eta? Ostira lonetan irekiko da 2008ko jaiak iragartzako proposamenak aurkezteko epea. Gainera interesdunek, ekainaren bosta arte izanen dute epea zabalik, beren obrak berriozarko udaletxiko auzu bulegoan aurkezteko. Txapelketan iru kategoria izanen dira, baita amala urte baino gazteagoak direnak parte hartzeko. Bigarren bat, amabost urtetik orako entzat eta azkena berriozartarren kategoria, saria mila zireun, irureun eta eunta berroita marre ururekin duain duak dira. Serafin Zubirik doinoarekin egingo duen kontzertua aurkeztu zuten. Jaren ukaina doinua musika bandako zuzendariak Serafin Zubiri abesle ezaguna altzoa nizanik, maiatzaren amaseian entzunaretuan ospatuko den Nino Braboren kontzertu hori aurkezu zuen. Sarrerak amabo osteuroren truke eskuratu alko dira, behatzi lau zortzi hogeita mar amasei berru eta amasei telefonoan, edo egunean bertan hemen zortzi euroren truke. Hortxe, Serafin Zubiriren hitzak prentsa aurrean. Eh, recordando a Nino Bravo, sin la menor duda, es el espectáculo más duro, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, pero más duro, más difícil de, de todos cuantos he hecho eh, en toda, en toda mi trayectoria y también el más bonito. Eta futbolaretoari helduko diogu gaur kirolen atala irekitzeko mendialdean esken senior taldea ligako txapeldun suertatu baitira garazi. Finalean, bigarren selkatu zen lezkeruko taldearekin lehiatu zen mendialdeko taldea, oso lehiakorra izan zen partida, diozun bezala hartarrak iru eta bat irabazi zutela azkenik ala ere, xabira aztea esfurtzo handia egagintzien, azken momentu arte zuaitzitu zen beharrezko zen bigolak sartu, honekin liga eta kopako txapeldunak suertatu dira mendialdean esken senior taldekoak. Zorionak beraz, neskak. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain gaurko iragarpenak garazi. Zeru hau edo oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak goizean erdi mailako odeiekin eta goio eta arratsaldean bero odei trinkoagoekin. Goizean egualdekoa izte biliko da, arratsaldean mendebaldera lehenago eta gero iparraldera aldatuz, temperaturi da okionean gaur, maksimoetan aldaketarik ez, edo gutxi iloko dira. eta hau esan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen urduetan berriozari irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten plaza.neten.